Pretprošli put smo počeli da govorimo o historijskim događajima vezanim za mongolsko-tatarska osvajanja islamskih muslimanskih pokrajina, pa smo govorili o onom uvodnom dijelu, onom prvom, prvom napadu, prvom ulasku, prodiranju u muslimanske zemlje, sa istočne strane. Govorili smo prošli put ko su, ko su Mongoli, ko su Tatari, e, šta su osnovne karakteristike, kakva im je bila vjera, koji, na koji, su, e, kakav su zakon unutar države uspostavili i tako dalje. Uglavnom ono što smo govorili prošli put da su da je mongolska država e, prvi put kada je krenula da, u osvajanje muslimanskih zemalja, da je krenula 1219. po Miladiju, odnosno 616. po, po Hidžri, i da je to bio prvi napad, prvi prodor muslimanske pokrajine, odnosno u tadašnju e, državu, zemlju, e, najistočniju, a to je e, Deule Havarizmije, tako se zvala, po, po Muhammedu ibn Havarizmiju, namjesniku, odnosno toj poruci koja je vladala u to doba. I kada su prodrli e, te 1219. godine, e, tada su odmah u samom početku su znači pro, proletili kroz muslimanski svijet, bukvalno rečeno, zauzeli veliki najbitniji grad, jer to je ogroman prostor, znači to, to u pitanju nekih 6-7 današnjih država koje, koje postoje u tom, u tom dijelu. Znači, e, riječ je o e, jugo, jugoistočnim e, bivšim ruskim republikama, a današnjim državama, i riječ je o današnjim muslimanskim poznatim državama tamo od Pakistana, Afganistana, sjeverne, sjeverne Indije, od Irana i tako dalje. Znači ti dijelovi ti dijelovi, e, Tatari su u prvom u prvom prodoru muslimanski svijet su zauzeli te dijelove, počeo od, znači, od glavnog grada u Buhari, pa uzeli Buharu, pa Semarkand I spominjali smo prošli put e, šta su radili sa tim stanovnicima, e, koja je bila njihova taktika i praksa, praksa u načinu ratovanja, nepoštovanje ugovora i ubijanje, masovno ubijanje stanovništva, žena, djece i, i oni koji ratuju, i oni koji ne ratuju, što je bila njihova stalna, konstantna praksa. I e, prošli put smo spomenuli zanimljivu stvar, a to je da nakon tog prvog prodora i osvajanja, da je se ipak i nakon smrti Muhameda ibn Havarizmija koji je pobjegao od njihove, uh, njihove e, konjice vojske koja ga proganjala po muslimanskim zemljama. Spomenuli smo da je da se tada njegov sin đelalu Din Muhammed ibn Havarizmi da je uspio da je uspio napraviti nekakav otpor i ne, sakupiti vojsku od tri različite skupine, pa su e, uspjeli pobediti Tatare u, dvije velike bitke, e, čime je poljuljano, čije je bilo poljuljano prodiranje Mongola u muslimanskim krajevima. Spominjali smo te bitke e, e Gazna i Maukeatu Kabul, znači bitka kod Gazne i kod Kabula, gdje su muslimani pobjedili i ostvarili, velike bitne pobjede da bi bio razlog njihovog sljedećeg poraza to što su se dvije vojske, dvije skupine od tri vojske koje su formirale tu muslimansku, e, muslimansku zajedničku vojsku, da su se posvađale oko ratnog plijena a što nam je nagoviješteno u vjerodostojnim hadis, pogotovo hadisom Tefekona Lehi, da je, da je uvijek praksa bila kod muslimana da su doživljavali poraze u velikim bitkama zbog plijena a, što, to imamo znači prvi, prvi, e, prvi vid takvog, takvog poraza imamo u bici na Uhudu i to je postala stalna praksa kod muslimana. E, I opisali smo te događaje i razloge toga kako se to desilo, da bi na kraju jel, ovaj, Tatari i pobjedili i protjerali e, i protjerali sina Đeloludina od e, sina od, od namjesnika Muhameda ibn Havarizmija i nakon toga uh, dolazi, znači tata, Mongoli su došli do, do zauzeli su polovinu Irana, došli su do Iraka i već su tada razmišljali, imali su namjeru da zauzmu, da zauzmu islamski hila, glavni grad muslimanskog islamskog hilafeta, to je Bagdad. I zadnji gdje smo stali govorili o tome, a to je bilo da su oni, da su na, na onograničnom dijelu između Irana, današnjeg Iraka, kada su htjeli da ispitaju stanje e, e, muslimanskog e, hilafita, odnosno glavnog grada, pa su poslali jednu skupinu vojske, pa je očekivali su, očekivali su da se tu desi veliki otpor, da, da se desi ovaj da se desi, znači da je, da je velika ogromna vojska kod muslimanskog halife i da, da ne mogu tek tako prići glavnom gradu e, muslimanskog islamskog hilafeta koji je tretirao u to doba najjačom državom na svijetu. <clears throat> pa su spomenuli na događaj kada su oni došli i pokušali da uđu, došli do grada Erbil i e, kada su se sučelili, kada je naredio halifa da se okupi vojska na, u, u, tom, u toj pokrajini, pa nisu mogli sakupiti više od 800 ljudi. 800 ljudi vojska, ja sam napravio mobilizaciju, nismo mogli sastaviti više. Pa kada su oni sučelili sa, sa mongolskom vojskom, su mislili da je to neka zamka, da je to obmana prevara i e, e, onaj koji je provodio muslimane, prepali su mogli iz koja je bila, jel, ovaj, e, sto, veća sa, sa vojskom, sa skupinom koja je imala, koja je došla i pa se muslimanska vojska povukla i pobjegla, oni su on misli da je to prevara, da ih hoće navuć da oni uđu, a da onda dođe glavnina muslimanske vojske i da je porazi, pa su odustali, odustali su od napada ulaska u Irak i, i prolaska do Bagdada. E, a onda se dešava, jel, u tom periodu, u tom periodu se dešava da se ponovo vraća, da se ponovo vraća Đelaludin ibn Havarizmi koji je pobjegao u Indiju, u, kada je doživio poraz nakon ona, one dvije pobjede. E, vraća se sa skupinom vojsku, organizuje vojsku i formira nekakav dio i bori se protiv svoga brata rođenog u tom dijelu muslimanskog svijeta u državi koja je bila tada pocijepana, većinu su uzeli Mongoli, dio su ostali jednom njegovom bratu, a on je dio htio sebi da uzme na u, u predjelu Irana i Iraka. Pa je on tu jel, zauzeo određene mjesta, određene gradove i i čak je jel, ovaj, bilo sukoba sa, sa vojskom koja je, koja je pripadala uh, e, Bagdadskom hilafetu i zanimljiva stvar da se ta desilo da je kada je halifa osjetio da bi mogao jel, da mu dođe od i da, da zauzme Bagdad i da dođe do sukoba, zatražio je pomoć od, od Mongola da mu oni pomognu da ga oni spase od Đelaludina i Havarizmija. Uglavnom ovo se nije moglo, nije se desilo zato što su Mongoli bili zauzeti svojim svojim nekim unutrašnjim nesporazima ili odsušivanju onih mjesta koje se zauzeli. Ovo samo pripričavam uvodne nas u temu. E, ključni problem se desio ovdje kada 1226. 1226. E, e, kada je umro Džingis Khan, kao snimač mongolske države i najveći, najjači vladar, jedan od vladara za koji se kaže pored Haldim Velida, za koji nikad nije doživio poraz u svojim bitkama, e, koji je tada preselio, umro. I nakon toga, znači, dešava se promjena u, u djelovanju, dejstvovanju mongolske, e, e vojske i ratnika i tako dalje. Odnosno, e, e, nakon njega dolazi, prolazi određen period dok se, dok, dok se izabrao ko će biti njegov nasljednik, gdje se učvrstila njegova vlast i tako dalje. Nakon njega dolazi osoba po imenu Okitaj 1230. Znači nakon četiri godine koji, e, koji je novi, e, novi e, poglavar i vođa mongolske države i onda tek sa njegovim dolaskom na vlast pokreće se nova ofanziva, novi pohodi od strane mongolske države prema, prema zapadu. I e, to historičari nazivaju kao, kao ovaj, mongolski drugi pohod na zapadne zemlje. Onaj prvi je bio znači, e, osvajanjem um, e, muslimanskog, e, muslimanskih istočnih pokrajina, a drugi je u stvari krenuo 1230. Pa je on poslao svoje, svoje glavne glavno komandoviće po dijelu i poslao u određene pokrajine da, da, da proširuju da proširuju carstvo i čvršćuju. I onda se, znači, to u tom drugom pohodu koji je krenuo 1230. vezano za muslimanske zemlje, dolazi e, vojskovođa po imenu Šurmuđan koji dolazi i bori se protiv, e, protiv onih države koje je osnovao Đelaludin. Đelaludin koji se vratio iz, e, Indije nakon bjekstva i formirao tu određenu tampon državu između Mongola i Islamskog hilafeta i, i Selđuka i onda ratovi se vode između znači ovog, ovog mongolskog Eh, vojskovođe i njegove vojske sa, sada Đaludnom i Muhammedom i Havarizmijem. Eh, I normalno, eh, tada u toj bici prvoj, najvećoj bici doživio Đaludin veliki poraz, strašan poraz, od kojeg se više nije ni oporavio tako da, je, tako da su Mongoli zauzeli i taj dio, znači nadomak samog Iraka, odnosno hilafeta, ono što je potpadalo pod, pod, pod eh, znači, u okrug Bagdada i, i hilafeta, taj dio zemlje <clears throat> koji nije bio u rukama Selđuka. Eh, taj poraz koji se desio je uzrokovao veliki e, moralni pad kod muslimana, strašan pad, znači toliko da su bili muslimani tada već izgubili nadu da se može više protiv Tatara išta raditi, protiv Mongola. Do te mjere da je recimo Ibn, Ibn Esir u svojoj, u svojoj historijskoj knjizi El Kamil opisujući te događaje tada, znači prije, pada Bagdada, 1230. Već opisuju znači, kako, je bilo, ovaj, kako je bilo loše stanje, to moralno stanje kod muslimana da su bili, izgubili totalno nadu da se može šta uraditi. E, pa spominje jel da kaže da bi recimo da bi znači e, da bi pojedinci ili manja grupa e, mongolske vojske ušla u određena mjesta, gradova i tako dalje i e, ušla bi i borila se ili pojedinci ili manja grupa, bori se protiv ogromne skupine muslimana. I, i ubijaju ih sve redom, a ovi ne prave otpor nikakav do te mjere jel, ovaj, da, se, da se često spominja da jedna osoba ubija veliku skupinu muslimana, a da muslimanci ne opiru. Da se preda, jednostavno prepuse se. E, tako da on opisuje, jel, navodi čak i citat kaže وَحَدْ بَلَغَنِي أَنَّ إِنسَانًا مِنْهُمْ أَحَدَ رَجُلًا وَلَمْ يَكُدْ مَا تَتَرِ مَا يَقْتُلُهُ Znači, do te mjere su muslimani bili ovaj, psihički uh, poniženi, poraženi, da kaže da, da imamo primjer, kaže da je, da je čovjek kaže došao iz eh, uhvatio muslimanskog muslimanskog eh, muškarca nekog od muslimana i uh, nije imao čime da ga ubije. I onda njemu kaže kaže lezi dol na zemlju stavi, kaže, glavu, tu, rekao mu da stavi na koje, na mjesto da stavi glavu i čeka me tu. I onda on ode, kaže, ode, kaže, donese, donese ovaj, sablju a ovaj ga čeka, musliman ga čeka na istom mjestu, dođe sa sabljom i onda mu ubije ga sjećemo glavu. Znači, do te mjere, znači, taj, taj, taj strah koji su uvukao u srce, u kosi znači da više ne, ne pomišljaju na otpor i da ima smisla da se opiru. E, a ovakvi primjera ćemo tek poslije vidjeti u Bagdadu, još, još grozniji, još goriji. E, naravno, ovdje se postavlja pitanje kako, kako musliman može doći u takvo stanje. Šta je, on, šta je on u životu, kakav je život živio, na čemu se odgajao, koji ime životom živi, kako može doći u takvo stanje, kako može skupina. Ovaj, mi tu imamo primjera, znači ovo se ovdje spominjamo, tu imamo primjer kod nas u Bosni sa ovim ovim ovaj, genocidima koji, koji naši tretiraju kao genocidi, ovaj, koji se dešavalo, gdje su muslimani ubijani masovno, gdje su dovođeni, gdje po, po nekoliko stotina ljudi dovede, mala grupa po deset ljudi dovede i, i ubija ih, kolje ih redom, a oni, oni ko ovčice mirni ne, ne reaguju, ne bune se. takvi primjera imamo, takvih opisa imamo. U stvarnosti, a ne, ne znači u književnim, knjig, da je to zapisano u knjigama književnim. <clears throat> Tako znači, nije nismo mi daleko od ovih događaja. <clears throat> Uglavnom, od 1931. do 1936. Uh, eh, znači, uh, učvršavala se vlast tatarska u tom dijelu muslimanskih krajeva, a onda još je zanimljivo vezano ovdje za Tatare, što nas plaho ne interesuje, a to je da su u ovom periodu, znači u tom drugom pohodu tatarskom na, na, na zapadne zemlje eh, Azije i Europe, odnosno istočne Europe, da su oni tada ovaj, pokrenuli ofanzivu prema, prema Rusiji i prema Europi. Prema evropskom dijelu Rusije i prema Europi. 1200, eh, nakon toga, znači, 1937. su počeli da su ušli prvo u Rusiju, zauzeli Moskvu, srušili porušije, totalno skroz i tako da su tadašnju rusku državu tota, potpuno zauzeli. Nakon Rusije su krenuli 1940. prema Ukrajini, pa su zauzeli Ukrajinu. 1941. krenuli su prema Poljskoj i nakon određenih bitki zauzeli su čitavu Poljsku. Također 1941. U ušli su u Mađarsku, zauzeli Mađarsku. Nakon Mađarske uzeli, uzeli su e, Slovačku i, e, i e, zadnje je bilo, dok, dok su došli, do, to je Hrvatsku. Uzeli su Hrvatsku. Znači Slovačku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku i Ukrajinu i Rusiju su zauzeli u jednom tom, tom mahu, jednom cugu od 1237. pa do 1241. E, tako da historiče kaže da su tada već uzeli, bili pola Evropi su zauzeli, tadašnji pola Evropi su bili zauzeli. Došli su znači do Njemač, granice, su sa Njemačkom, sa Austrijom i sa Italijom. <clears throat> S tim da ovaj dio Balkana ostali nije bio pod njihovom kontrolom, nego pred Bizantijom. <clears throat> I dotle su došli. I tada već, ovaj, tada već dolazi u kontakt sa, eh, zašto se prekida ovaj, zašto se prekida ova ofanziva? Zato što je njihov, eh, njihov eh, vojskovođa, odnosno glavni predsjednik države, tada Okitaj, tada je preselio umbro. umro. 1941. sa njegovom smrću prestaju ove ofanzivovi napadi. I naravno šta, u čemu je bilo e, pojenta, znači sad trebalo oni koji, oni koji su vodili napade ofanzive unutar Europi, vratili su da izabiru novog vladara, namjesnika, tako dalje, borba za vlast, ona, unutrašnja, unutar države, tako da je to zaustavilo dalje prodiranje u Europi. A naravno i u islamskom svijetu, jel? E, a tada se u tom periodu se dešava da se spostavlja veza između krstaša, križara koji su e, bili u muslimanskom svijetu i u Europi naravno vladali uglavnom E, uspostavili jezu sa Mongolima, našli su neki zajednički, a pogotovo u borbi protiv muslimana. Imali su znači zajednički nekih, s tim da nisu mogli jedni druge čekati. E, jedni su i drugi imali ovaj apetita prema muslimanskom svijetu, pa je e, Luis deveti, nije mogao da se dogovori sa njima kako da krenu kon, ovaj, da nekoj koordinaciji krenu protiv muslimanskog svijeta, pa je on sam o sebe krenuo, evo onaj krstaški rat o kojem smo mi već govorili kada je krenuo na Egipat koja je bila ona poznata bitka na Mensuri. Znači tada se već nisu mogli dogovoriti oko toga. E, ko će da predvodi, e, odnosno da, da zajednički djeluju, da, da, i tada bi sigurno mogli više uraditi, da su zajednički jedni mogli drugi da sačekaju. Uglavnom, to je taj bio period vezan za, za drugi e, mongolski po, pohod prema, prema zapadu. A onda ono što nas interesuje pravo i finalno, a to je ovaj treći krstaški pohod, treći krstaški pohod koji se desio uh, 1251. Kada, su, kada je njihov, njihov glavni vođa, predsjednik vođa države, novi, po imenu uh, Minku Han, uh, kada je on znači, do, uh, znači napravio strategiju, podijelio podijelio svoju, e, svoju državu, neke tri, tri pokrajina, dao, dao glavnim e, namjesnicima, glavnim vojskovođima i upravi, prije su bile ujedno i vojskovođi i namjesnici u određenim mjestima, znači jednu i drugu funkciju su ista osoba vršila. Pa je podijelio, znači pokrajina tri dijela, e, tada i njegova glavna jedna od suštinskih ideja bila što se tiče muslimanskog svijeta da se zauzme glavni grad islamskog hilafeta, a to je Bagdad i tada je donio odluku i e, za, to je zadužio Hulagu Kana ili Hulagu kako ga zovu, skraćeno, e, pošto je bio zadužen za Perzijsko bivše carstvo, taj dio muslimanskih krajeva, e, on ga nazivali jel, ta, ta, pokrajina e, Perzijskog carstva bivšeg, bio zadužen za to i njemu je dopala ta uloga da krene prema, da zauzme Bagdad islamski hilafet, odnosno da, da zauzme i Šam. On je imao znači, ulogu i, e, i naredbu da zauzme e, kompletan Šam, danas Šam misli se danas u Palestinu i Siriju i dio Iraka i da zauzme znači, Irak gdje je bio Bagdad glavni grad. I e, naravno Hulaga Khan se odazvao tom pozivu i, i dobro se nosio sa time. <clears throat> bio je poznat po tome, znači Hulagu Khan, Hulago bio je poznat po tome da je bio, znači da je bio e, jako sposoban, e, e, jako sposoban kao vojskovođa i kao strateg. Do te, do te mjere da ga hvali da je sakupio tri osobine kod sebe. Da je sakupio strpljivost u tim političkim ratnim događanjima i enat, odnosno da nije žurio, da nije bio, da, da nije srljao u, ono što je htio da ostvari i, e, i treća stvar, to je dio da je jako precizan pedantan. Tako da ove tri osobine kad sastavi, znači, e, ovaj, govori o osobi koja je bila, znala šta hoće i šta radi. Tako da on 1251. E, znači dobio zadatak i krenio sa pripremom za osvajanje Bagdada, znači islamskog centra, glavnog grada islamskog helafeta Šta je on uradio? Nije on tek tako samo sakupio vojsku i hajmo kreni, što veća rulja kreni, hajmo zauzeti. Nego je se pokazalo ovdje njegova e, vojna e, vještina i sposobnost u ratovanju, e, tako što se analiza potvrdila i to je zabilježeno u muslimanskoj literaturi, da je on da je on napravio strategiju da četiri, sa četiri polja, sa četiri strane pripremi teren kako bi kako bi zauzeo Bagdad. I naravno ovaj, sa, ovakvim, ovakvom pripremom na ovakav način kako, je pristupio uh, bilo je za očekivati da odradi ono što je uradio. Šta je on uradio u stvari? Prva stvar koju je, koju, je pridao značaj, a to je da pripremi uh, logistiku. Da ima dobru logistiku koja će mu trebati za osvajanje tog dijela muslimanskog svijeta. Po tom podrazumijevalo znači da pripremi, da pripremi e, sve što je potrebno od materijalnih stvari, ne samo hrane, znači od materijalnih stvari što potrebno. Pa je, pa je obnovio puteve, izgradio puteve od Kine do Iraka, obnovio puteve, popravio mostove, napravio mostove gdje nije bilo. E, e, doveo je, e, dovezao je sa sobom najbolje tadašnji mogući prevozna sredstva koja su bila potrebna za prevoz, za prevoz materijalnih sredstava za, za rat. I dovezao je sa sobom, dovezao je one katapulte i sredstva za osvajanje utvrda. I sa te strane se maksimalno pripremio. To je, to je, to je sa strane te logistike. A onda sa strane diplomacije i politike, sklopio je dogovor ili uspostavio je vezu sa drugim čovjekom u hilafetu. A to je ministrom koji je, koji je bio zamjenik halifi e, po imenu Muejidu Din Al-Qami, šiji, bio je šija, e, po imenu Alkami, ko zna, pod nas, Ibn Alkami ili Alkami, tako, jedni ga spominju ovako ili ovako, e, manje ga spominju po imenu Ejidudin, jer ima lijepo, jako lijepo ime, a znači je onaj koji podržava vjeru, a on je bio onaj koji je uništio vjeru i islam muslimane, bio znači ministar, i to drugi čovjek u helafetu. I on je uspostavio e, dogovor e, sa njim, e, savez, savez na tome, na čemu? Na tome da mu pomogne da osvoji, da osvoji glavni grad hilafeta Bagdad. Kako se to moglo desiti? Kako je moglo se desiti da e, čovjek, drugi čovjek u hilafetu sklopi takav štetan ugovor na račun islama i muslimana? Pa ne treba da čudi, jel? Pošto je taj čovjek bio, znači bio je šija Rafidija, Rafidija, znači, e, nije priznavao hilafet Ebu Bekra ni Omera radijallahu anhuma, negirao je to, Znači bio je, znači bio je pokvaran i po ubjeđenju, i po prirodi, i po ponašanju. Rafidija, poznati danas ovi Rafidije koji postoje, na njihovom bio je Akidi. <clears throat> Uh, osoba koja, koja je mrzila sunije i ehlu i učenjake ehlu sunneta. E, ono što naravno što, što nas ovdje ovaj, čudi to kako je mogu halifa dozvoliti da takva osoba dođe da mu bude druga uh, da, da bude njegova desna ruka da ga on mijenja da bude čovjek, drugi čovjek u državi, da bude ministar. E, znači, e, pitanje njegovog uvjerenja i e, njegove ličnosti nije čudo što je sklopio ovaj dogovor, ali, ali ovdje je zanimljiva čudna stvar kako je mogla, znači ova, ova osoba nije bila na tom mjestu godinu, dvije, tri, nekoliko mjeseci, pa ono eto, omaklo se, omaklo se sa strane toga ko je izabran. Nego ta osoba bila 14 godina bila na toj poziciji. Znači od 1244. do 1250 osmi. E, što, u stvari to stvari koliko je bilo, jel, koliko je bilo ovaj, naivnost, lakoumnost, e, i slabo vođenje računa o, o stvarima umeta i države od strane halife samog. Jer da imao vodio računa o, o, svo, stanju, da, znači najmanju ruku da njegov lični savjetnici su morali biti ljudi koji su, e, koji su na ispravno i poimanju vjeri i, i ljudi koji su iskreni i odani, koji pomažu islam i muslimane u to doba. I šta se u stvari desilo? Kada je Ulago stopio dogovor, savez sa Alkamijem i Bin e, razlog toga na, šta, je, šta dobija time Alkami što, što je on upao u taj savez? Da pomogne da pomogne Hulagu da on može osvojiti lahko poraziti hilafet sa što manje e, e, što manje ovaj, gubitaka, u tome pojenta bila. Kako se to moglo desiti? Tada je bio halifa, znači Al-Mustasim. On je bio, bio u halifa. E, kako se to moglo desiti? Zato što je njemu Hulagu obećao, Ibn Alkamiju, on je obećao da kada zauzme hilafet, kada Mongoli zauzmu ovaj, Bagdad, da će on njega postaviti namjesnikom u Bagdadu i da će biti jedan od njegovih ministara u državi i jedan e, koji će vladati u njegovo ime ispred nogola vladat u Bagdadu. Znači to je bila cijena toga. To je ono što je on trebao da dobije. Što je dobio za uslugu, što će pomoći, što će pomoći Hulagu da, da, lakše, e, da lakše osvoji Bagdad. Znači tu je sa strane diplomacije i politike koju uložio, uložio Hulagu u pripremi za osvajanje Bagdada. Treću stvar koju radio, a to je a to je da je napravio jednu vrstu ovaj, e, psihičkog pritiska na muslimane. Na koji način pokrenuo je kratke, e, lagane napade i e, borbe i bitke na ulaz u Irak gdje su njegove manje dobro organizovane konjice upadale određena mjesta i ubijale muslimane, zaplašivale muslimane tako da su unosili strah i trepjet među muslimane. I to se naravno raširilo među muslimanima u ostalim krajevima. E, time je stvorio znači e, taj neki uslov, e, taj psihički pred, preduslov da musliman kada dođu, kad stvarno dođu da musliman će samo predat, nema šta da se bori protiv, jel, protiv takve vojske. Ako oni manjim skupinama napravi takav fesad i nerej među muslimanima, šta će onda kad dođe ogromna velika vojska? E, treća, četvrta stvar, pardon, četvrta stvar šta je bilo, da je on također djelovao sa strane toga da oslabi pripremu i vojnu moć samo halife i muslimanske vojske. Na koji način? Naravno, opet uz pomoć Alkamija, e, vezira Ibn Alkamija, sa njim je dogovorio da on, ustva, da on ubjeđuje halifu da on ubjeđuje halifu da treba umanjiti broj vojske. Da mu ne treba toliko vojske ne trebamo tolike, toliko vojske, da u stvari, jel, da se ne treba posvetiti pitanjima naoružavanja i pripremi organizovanju za borbu za rat, nego, nego treba da, da halifa da se posveti, posveti tome da se poljoprivredi, ekonomiji, nauci i ostalim, i ostalim stvarima. A ne, ovaj, odnosno, drugim riječima danas prevedeno, što mi danas imamo, u muslimanskim sredinama kod muslimanskih vladara da pokaže, ubijeduje halif halifu da on pokaže da on čovjek za mir. Da on za ljubav za mir. On cvijeće dijeli. Da on ne želi rat, ne želi sukob. On sve voli. Svima čestita. Svima želi hajr. I kada tako pokažeš ljudima, šta će ti drugo ljudi, nego jel, doći ti donijet će. I oni tebi ruže, samo malo drugačije, drugačije upokovane, ali Pazite, sa hiljada vojnika koje je tada imao, ubijedio je njega Ibn Alkami da smanji vojsku na 10.000 vojnika. I, znači, vojska koja je bila, e, kada je, kada je Hulagu došao opkolio Bagdad, deset 10.000 vojnika. A prije toga je bilo hiljada ta mudra taktika koju je, je, ovaj, je pripremio Ibn Alkami, njegov ministar, halifu ubijedio da treba da smanji vojsku, da se treba naoružavati, Musman se ne treba naoružavati, prošlo je vrijeme džihada i ratova, sad je vrijeme ljubavi, mira i, napretka i civilizacije i tako dalje. Ovaj, e, poznata priča koju mi danas, dan danas imamo, slušamo, iako ovaj, najjače države najviše snažavaju i najviše budžete izdvajaju za, za ratove, ovaj, naši obrnuto pričaju i obrnuto pozivaju. Nevjerojatna stvar. Ali eto, ona historija se ponavlja, historija učiteljica kao kaže, jel pa ovaj, tako da ovo što pričamo ovdje, znači kao da gledamo našu stvarnost i u arabskom svijetu i kod nas i na drugim mjestima. <clears throat> Znači, te stvari uradio, te pripremne četiri stvari uradio Hulagu. Naravno, ako je ovo uradio pripremio, normalno da njegov dolazak i opkoljavanje Bagdada i poraz muslimana da je bilo, jel, da je bilo samo jel, pitanje, e, pitanje vremena početka i, i, znači, i samo ulazak i ostvarenje tog cilja. Znači, prvo, znači, prvo svako spomenuo, znači da je E, e, da je ovaj, logistiku dobro primio, na način kao spomenuli. Onda politički, politički sklopio dogovor sa nekom unutar muslimana da napravi njega, da, da, bude izdajnik protiv vlastitog naroda i države. Treća stvar, da je e, sijao strah i u okolnih mjesta muslimanskih sa upadima, ubijanjem. I četvrta stvar, da je ubijedio da muslimani smanje vojsku i da budu ljudi koji, koji hoće mir i neće da ratuju. <clears throat> I onda još prije samog čina, prije što je napao 1257. E, e, odnosno 1258. E, kada je opkolio Bagdad, još prije toga je još jednu stvar, jednu još godinu dana prije toga, to je ostalo im ovaj, ostali im ona trauma koju su imali kada je Džingis Khan dolazio, a u stvari da su Ismailije, sikta, ova sekta šiitska, da su oni u jednom momentu ova, iskoristili i ubili, ubili brata od Džingis Khana i da su se pokazali u nekim, u nekim bitkama kao sposobni. Pa se bojali da oni neće iskoristiti ovu borbu, ovaj, da iskoristiti ovaj, i da iskoristi eh, tu borbu između, između Mongola i Sunija, pa da i oni ne iskoristi i eh, ne zauzmu neka određena mjesta i onda je on naredio Hulagu da bilo gdje u, kom, u tom mjestu, znači u tom mjestu eh, između Iraka, odnosno u današnjem Iranu, da su pohvatali, pobili sve Ismailije. Znači, gdje god su ih našli, gdje god su nešto njihove utvrde, mjesta, e, ljude koji se pripadali njima, znači, e, porazili, gdje, gdje, je bilo bit, sitnih bitaka, porazili se, pobili, tako da su pripremili, e, potpuno pripremili teren i došlo, samo pitanje bilo, znači, trenutka kada treba krenuti, kada treba krenuti na Bagdad. I to se desilo, znači. To se desilo 1258. poznata godina kada je pao Bagdad. E, mjesto odakle se vršene pripreme za osvajanje Bagdada je bilo udaljeno 450 km. Znači, trebalo je 450 km vojsi koja je bila pripremljena, e, koja je pripremljena u Hulagu, da dođe do Bagdada. Iz dubine bivše bivšeg muslimanskog svijeta koju smo Mongoli zauzeli. Pa je Hulagu podijelio svoju vojsku neka, neka tri dijela, jedno je poslao e, u Šam, glavnu koja je krenula prema Bagdadu je bila pod njegovom kontrolom. <clears throat> a, e, znači e, također e, stavio namjesnik, odnosno vojskovođa koji će, koji će voditi te, tu vojsku koju je podijelio u tri dijela. Znači glavninu vojske koju, je krenula prema gradu je bila po njegovom kontrolu i on sam je vodio. <clears throat> I znate šta se desilo? Znači, došli su, kada je krenula vojska i krenuli da osvoji Bagdad, približili su se 50 km do Bagdada i tek je onda došla vijest do halife da su Mongoli došli. Hoće i rat. 50 km. Znači, prešli su često km da nije došla uopšte vijest da, se, da su krenuli Mongoli, da hoće da napadnu muslimanski svijet, da se napravi neka mobilizacija, da se pripremi i tako dalje. Otkud tako, to da se desi? Zato što smo imali prijetodno, gore što spomenuli. Znači da je unutar e, e, muslimanske vlasti bio izdajnik, Al ibn Alkami, koji je pripremio teren. Znači obaveštani službe nula bodova, ništa, nisu obaveštavali. Uh, znači da je neko na putu zaustavio, da je neko napao, da su, da su prepriječili, da su negdje napali nekom. Znači prešlo 400 km niko je nije zaustavljao. Došli 50 km do Bagdada, ni jedne bitke, ni velike, ni male nije bilo. Nevjerojatna stvar. A naravno tu je uh, prijedlo do tome sva ova priprema od strane Hulaga. A onda, kada su došli, kada je došla vijest da su došli 50 km do Bagdada, nakon toga dolaze i opkoljavaju, znači to je ogromna vojska došla i opkoli čita Bagdad. I onda pita, pita halifa svog vjernog ministra Ibn Alkamija, izdajnika, pita dobro kaže šta ti savjetuješ, šta da radimo sad? Pa mu ovaj kaže pa najbolje ti kada se predaš. To je najbolje. I to je bio njegov savjet. Bio logičan savjet, jel, nakon svega što je prije toga odradio. A onda su bila unutar uh, tog savjetodavnog tijela kod halife, bila dvojica ljudi koji su rekli kako predavanje, jel? Mi nemamo izbora, mi smo muslimani, Nama je obaveza da se borimo i da pokrenut ćemo džihad i borce. Tako da se ta dvojica savjetuje da se, da se pokreni vojska, da se povede džihad. I ubije, halifa je složio s time, da se treba boriti, treba pokrenuti otpor. Međutim, kad su organizovali vojsku unutar grada, da sam vrlo mal broj. Vrlo mal broj vojske, e, taj e, vojskovođa koji je sakupio, Ejbek koji je sakupio tu vojsku, to je bila, znači, vojska ne bila vrijedna spomena. Kad je halifa vidio da takva voj, da šta ta vojska ima da radi sa Mongolima protiv Mongola, onda, pošto svakako nije, ne znao ni šta je, ni ponos, ni ratovanja, ni džihada, ni ovog, ni onog, nego psihički svakako kaže, jel nema mi onda šta traži tu, najbolje, znači ne upušta se u borbu, gore ćemo proći. Ako se budemo borili, gore ćemo proći. Bolje jel, da, ovaj, da pokušamo izvući nešto, nešto e, da izvučemo i, i, i to je bio pao dogovor da u stvari napravi pregovore. Ubijedi njega Alkami ibn Alkami kaže, hajde ti izađi pa pregovaraj sa Hulagom. Pregovaraj sa njim oko toga šta? Predaja, pod kojim uslovima, kako, na koji način. I dođe vijest do Hulaga, kaže, jel, hoće, hoće halifa da se s tobom sretni, da pregovarate o, da li ćete ratova, da li nećete ratova, da li se predate, da li neće i tako dalje. A onda e, Hulago kaže, e, ovaj, uslovi mu kaže, dobro, ako hoćeš pregovore, Kaže, nemoj mi ti sam da mi dolaziš. Nemoj mi ti sam da dolaziš. Uslov da s tobom pregovaru, kaže, povedi sa sobom, povedi sa sobom, kaže, svu ulemu što imaš, e, svoje vojskovođe koje imaš u gradu, e, utjecanje ljude, najveće trgovce, uglavnom najglednije ljude. Najglednije ljude koje imaš, povedi iz grada da i oni dođu da na razgovor. I čak traži od njega da povede svoju djecu to je negdje da to je bilo oko 700, 700 ljudi u toj povorci bilo koja je povedena e, da idu na pregovore sa Hulagom. I kada su oni došli kod Hulaga, eh, on je odmah naredio, pa su odmah zarobili sve ove ostali, mimo halife, i u jednim ovaj, historijskim knjigama spominju da je, da je ostavio na stranu samo halifu i još sedam ljudi sa njim, e, kao delegaciju, i jednog od njegovih sinova. A ono ostalo je naredio, Hulag naredio da se ostali svi pobiju, da se masakriraju. I svi su pobijeni. Znači, ogroman broj ulemi. Najugledniji ljudi tada Bagdada. Znači, pobijeni su, znači, ko, znači ko, e, nisu bili ni zarobljenici, nisu ratovali, nisu doživjeli bilo kakvu čast i ponos, niko išta pitao, nego pobijeni su onako, jel, e, tla, na, na hladan način. <clears throat> A onda nakon toga naredi, naredi Hulago, da se, normalno da se da da se, da se zarobi halifa i naredi njemu, hajde kaže ti sad, sad ćeš ti mene, znači nije htio njega da ubije odmah. I kaže ti ćeš mene, kaže odvesti, idem sa tobom u Bagdad. Idem sa tobom u Bagdad da ti meni pokažeš prvo gdje je tvoje blago, gdje si sakrio, gdje si sakrio svoj metak, najvrednije stvari, na kom mjestu a prije toga ga opet ubijedio, tražio od njeg, e, tražit ćeš od grada da se preda, da se ne, vrši otpor. Naredit ćeš onima koji, e, koji e, prije su gradovi bili, znate, prije onaj, u zidovima, kapije su imali, pa se nije moglo ulaziti, tek tako, nego je tražio da halife to uradi, halifa naravno naredio da otvori se kapije, da se ne vrši otpor nikakav. I nakon toga što je doživio, što je, što je znao i vidio da smo pobili sve što je doveo i njega zavidao i, i e, logičan završetak tome, opet je ovaj, naredio da se ne vrši otpor. <clears throat> Kada su ovi otvorili kapije, muslimani, i nisu vršili otpor, onda a, Hulago izda naređenje svojoj vojsi, e, kaže njima imate 40 dana 40 dana imate dozvolu da je halal vam čitav grad. Radite šta hoćete. Pljačkat, ubijat, silovat, uništavat, šta hoćete. I onda je trajalo to, 40 dana je trajalo krvoproliće. Gdje su znači ubijani ljudi, gdje su silovane žene, koje su se svidle uzimali za roblje. E, znači način ubijanja, to je, znači, to je, to je sad, ona knjiga se o tome pisati. Znači, da ako su djecu ubijali, nabadali na, na sablje i tako dalje, onda možete misliti, od pljačka i ostalo uništavanje, o tome ne, ne moram pričati. Uglavnom, e, brojka o kojoj se govori da su tada pobijeni u roku 40 dana, u tom periodu 40 dana ubijeno je oko milijun ljudi. Neki izvor kaže 800.000, neki kažu čak 2 miliona, neki više od milion. Uglavnom, e, e, mnogi kažu da, znači, da ispod miliona nije bilo. Pazite, u, u to doba, ubit milion ljudi, tad nije bilo znači hemijsko, masovno, oružje za masovno uništavanje, nije bilo bombi, nije bilo e, kalašnikova, nije bilo automatskih pušaka, pa jednom, jednom ubiješ odmah više ljudi, nego svakog pojedinca moraš posebno ubiti, hladnim oružjem nabos na koplje ili sabljom i tako dalje. Milion ljudi nije lako ni ubiti. I nije čudo što znači to trajalo, znači, što je to trajalo 40, 40 dana je bilo i što su toliki broj ubili. Ima i oni koji su preživjeli. A znači 40 dana je cijelo vrijeme trajalo ubijanje i ubijeno je milion ljudi. Znači, to je nevratna stvar, to, to, znači, ljudski, to ne može se ni upisati. Znači, sad mi ovdje pričamo i to, u nekoliko riječi, rečenica opišeš i ideš dalje. Međutim, to može shvatiti samo onako da živi tako nešto. Mi znamo i smo imali ovdje oni koji su učestvovali u ratu, neki ovi okršaj, akcije, ovo što mi zovemo, napade, bombe, ono, pa to za nas i dan danas imamo ne traumi, dan dan sanjamo to i friško nam pred očima kao, a zamislite se da smo u ovakvim situacijama, gdje vidiš cijelo vrijeme da neko nekog ubija, da neko proganje i tako dalje. Nevjerojatna stvar, znači to ne može se to ni pisati, niti se može razumjeti, e, ni se može e, razumjeti, ovaj, pokušava se to prepričati i opisati, znači onaj ko, ko to doživi, znači zna šta je to. Koja je to, e, koja je to, koliko je to bela i koliko je to mesivjet, znači koliko, onaj koji je bio učestvo u tome preživio, znači to sigurno u današnjim rečnikom, on, medicinski rečeno, to ljudi nisu bili normalni poslije toga, to, to boli živo, znači aj budi normalno da preživiš ove stvari. Uglavnom, nakon toga, u Khan dolazi sam, ulazi u grad i naredi, naredi da više nije, da, da se prekida ubijanje. Zabranio više, iseklo 40 dana, nema više ubijanja. A onda naredi da se ubije i halifa. Spomenut ćemo poslije na koji način ima više verzija. Uglavnom ona poznata verzija bilo da je naredio da se ubije halifa tako a, pošto po njihovom uvjerenju, uvjerenju nije dozvoljeno da se ubije neki pogla, ovaj namjesnik, kralj, car iz neke druge države, da se ubija sabljom E, nožem i tome slično, nego ako se ubije kao to, to ovaj, uzrokuje neki busibet u njihovo, ovaj, po njihovom vjerovanju, bela u njihovoj državi. Uglavnom ovaj, naredili su na jedan drugi način, a zamotali su ga u njegov tepih, pa su naredili, ovaj, naredili konjima da hodaju po, tom tepihu, da umri pod, pod, pod hodanje konja njihovih. Da, da na takav način umro. Ili negdje spominju konja, negdje ljudi da su hodali, gazili po njemu, sjeli na njemu, jeli i pili i tako dalje. <clears throat> Uglavnom, tako je, tako je završio njegov život. Spomenut ću poslije u stvari da su oni tražili od njega. Tražili su oni poslije ovaj, od halife da odvede, da, da, im, pokaže gdje je blago, gdje je ostali stvari što su tražili od njega. <clears throat> nakon toga, nakon što je ubijene halifa, grad je uništen, e, e, na, e, tada su radili još jednu dodatnu stvar, a to je da su, da su naredili da se isprazni poznata mekteba knjigoteka, Ogromna, velika, najveća biblioteka koja je ta postala na Dunjaluku, u kojoj se oko 600 godina se znači, taložilo znanje e, islamskog znanja, nauke i civilizacije i e, naređeno izneseno iz te biblioteke i bačeno je u rijeku Tigris, Didžila, u rijeku Dižle. Tako da je, znači, da je, da je pregrađena ta rijeka bila, da su, da su vojnici s konjima i bez konja hodali preko tih knjiga i prelaze na drugu obalu rijeke. E, da je rijeka, kaže, koja je tekla poslije knjiga koji su pregradili rijeku, kaže da je zbog tinte koja je, mastila koje je bilo na knjigama, da je promijenila boju, bila crne boje rijeka. Uh, <clears throat> time su naravno uništili znači, nevjerovatno znači, blago muslimansko koje je, jel, kako i zapadnjaci se kobajak se i zato kaže, jel, uništeno je veliko blago. Ne samo kaže islamsko, nego i, i čovječansko blago i civilizacije, kulture i tako dalje. Uglavnom, ovaj, e, time su, jel, na taj način su stvari pokazali, jel, e, ko su oni kao osvajači, ko su oni kao civilizacija, e, time su pokazali u stvari svoje pravo lice. Znači, nešto slično što su, što su kršani radili u prilikom osvajanja, odnosno protjerivanja muslimana iz Endelusa prilikom osvajanja Garnate i Kordobe, Kordobe kada su osvojili i kada su uništili njihova, njihove knjige, biblioteke i tako dalje, što su oplakivali sami zapadnjaci, njihovi naučnici, da je tim uništeno, jel, da je veliko blago sa strane nauke uništeno, jel, nešto ukradeno, preneseno na zapad i pripisano da su to napisali zapadnjaci, u stvari to su bili muslimanski autor napisali, što je tema za sebe. Uglavnom, poslije toga naređuje nakon toga naredi, uh, Hulago naredi vojsi da napusti grad, da sva vojska izađe iz grada. <clears throat> Što iz kojeg razloga? Iz razloga da je ne zadesi kuga. Jer je toliko bilo lešo, u gradu, da znači nisu moglo hoda, znači raširene bolesti, da, da ne bi zadesla kuga, ne bi vojska stradala od kuge, od bole, boleština raznorazni, naredio da izađe sva vojska. I dozvoli muslimanima koji su ostali tu u gradu, ko nije ubijen, E, znači zabranio više ubijanje, da oni onda da, se, da, da izađu, tražio da izađu iz svojih rupa, mjesta i tako dalje, kaburova, neki su kaborima se zakopavali, tako da izađu i da oni, oni onda urede, da odnesu mrtve, ukopaju i tako dalje, da srede, urede grad. I nakon toga e, na, naredio je ulago da, da iz, e, izdao je znači, naredbu, odluku da namjesnik Bagdada, porušenog, uništenog, pobijenog, da bude njegov namjesnik Muayyidu, din al-Qami Shi'i, da on bude taj, ono što mu i obećao, što su dogovorili. I tako se i desilo. Znači, nakon odlaska Mongola, oni su ostali kao namjesnika uh, Ibn kamija Međutim, Ibn Al-Kamija je doživio poniženje, nije, znači, odmah nakon toga, ovaj, do te mjere do poniženja da se da se naj, e, najniži, e, najniža kategorija vojnika tata, mongolske vojske koja je bila ostala u gradu, koja je bila zadužena za red u gradu, koja se ismijavala sa njim i cirkusila sa njim. Da nismo njima ništa. Tako da je to njega psihički puno pogodilo nisi smio bunti, šta će Iako je Kobajaga on neki namjesnik, a on su znali znači, koja je tu uloga njegovog namjesnika, pa se tako poigravali sa njim. Pa ako bi on prolazio, kaže, gradom, spominju taj primjer, kada bi on prolazio gradom na jahalici, on bi dolazili i udarali bi šibali, ovo, ovaj, udarali bi prutem, kanđijom u jahalcu, jahalce bi letla da on jedva ostane živ i smijavao se, pravili cirkus od toga, znači smijavao se s time. Pa to do te mjere da ga jedna žena zaustavila i rekla muslimanka, rekla, kaže, eha, kada kane Benul Abbas amila, kaže, jesu, jesu te ovako, jesu se ovako prema tebi upodili, kaže, e, namjesnici Abasijskog hilafeta. Znači, on su te digli, on su dali položaj, on ti dali ministarstvo i vidi šta si uradio, evo kako se opodi prema tebi najmizerniji dio mongo, e, mongolskih ljudi, odnosno naj, oni koji su bili u vojci tada. I nije, kaže, prošlo malo vremena, nije prošlo ni, godinu dana, on je se bio zatvorio u kući, bilo mu teško, nije mogao da to podnese, niti mogao da izlazi i tako dalje. Uglavnom, e, crko je, crko je, umro je, vjerovatno tuge, od bola, od poniženja, što je i zaslužio što je zaslužio nakon onog što je radio. Naslijedio ga njegov, njegov sin, je nakon njega stavljen za namjesnika. E, naravno, rezultat ovog njegovog ponašanja nije bilo to, znači, da ono što je htio da uradi, da uradi sunijama, da izda sunije, što je bila, što je bila praksa e, kroz historiju Rafidija, odnosno, e, znači uvijek su surađivali sa, sa neprijateljima Islama, koji su ratovali pod muslimana sunija, sa njima surađivali na uštrb sunijske države, i to je bila praksa, ovo je klasičan primjer, e, htio da uživa sa vlašu koja će mu biti data, i na kraju je doživio poniženje za svoju izdaju koju je učinio, bio je ponižen u najgorijem smislu i tako je umro kao ponižen. Nije uživao u, u toj vlasti koju, zbog koje je izdao islam i muslimane. Na, i tako ga je naslijedio njegov sin dalje, više historijski taj dio više nije ni bitan. Šta je zanimljivo nakon ovoga? Zanimljivo nakon pada Bagdada, opet nešto slično što imamo danas. A to je, kada je pao Bagdad, onda e, u okolnim mjestima, gradovima, u Šamu, e, odnosno u Siriji i Palestini, poletiše raznorazni namjesnici, e, presjednici, gradonačelnici gradova muslimanski da sklope dogovor i da spostave prijateljski odnose sa novim, novim zavojevačem, novim osvajačem ulagom I došli njemu kao delegacije i traži od njeg da sklopi odgovor o prijateljstvu. Da, da se zna da su oni prijateljske države, da nemaju loše namjere prema njemu i tako dalje. Sličan primjer što mi imamo danas u arabskom svijetu, kod muslimana kroz istoriju inače, znači došao je namjesnik, došao je namjesnik iz Anadola, namjesnik uh, Kalđa, otac mu je bio ponosan, ispostavio, napravio državu, tursku prijetvodnicu Osmanlijskog carstva, a on je došao pred Hulagu da se poniza traži. Onda bio došao namjesnik e, Mosula, pa namjesnik e, Humsa, on je došao pa je namjesnik e, Haleba i Damaska, i oni su došli i svi ostali pokrajina, svi su došli da izraže prijateljstvo i ljubav prema novoj, novo Pa državi. Pazite, nije se, što kaže, nije se ovaj, ni, ovaj, ni krv se nije osušila na, na dubini muslimanovog grada. Već su došli namjesnici uh, od tih uh, prodanih, izdanih država, uh, njihovi namjesnici od muslimana iz naših redova, da, da sklopi prijateljstvo sa njim. Uvijek, znači, pasti izgovor uvijek bio ono. Uvijek je izgovor po, po kuranskom majetu, ono, jel? Bojime su danas ne znači kakav musibet, jel? Znači, treba mudro se ponašati. Treba biti fin, muda, treba uvijek računati oko on, trebaš znati gdje živiš pitanju opstanak, uvijek poznata prvo nama pitanje opstanaka, vi o nogavicama i bradama, jel? a nama pitanje opstanak. A nije samo nogavicama i bradama, nego ne smiješ ne spomenuti ni krupnije, teži riječi, ni džihad, ni hilafet, ni istansku državu, to je već to, kao mače, zna pojas ako to spominješ, jel? ne spominji ništa. Dobro nam da daju da i klanjamo, jel? i to je dobro, i to je od, od njihove finoće. I tako su oni došli, međutim jedna se osoba izdvojila, jedan nije htio. Kamil Mohameda Jubi. A među ovima bilo je normalno i bilo je i ovaj bio je i unuk od Salahudna Jubi, Namisnik Haleba i Damaska. A jedan se izdvojio od eh, Jubijske porodice. Kamil Mohameda Jubi, on nije htio, on se pobunu, nema, on je za mene neprijatelj, nema šta sa njim, kakvo prijateljstvo, kakvi odnosi lijepi. I to je uzrokovalo da je onda hulago, a vidi, vidi ima, ima i oni koji se bune, pa je pokrenuo pokrenuo rat protiv njega. Pokrenuo rat protiv njega i odatle dolazi, znači dolazi na period, dolazi period, znači ubrzom dolazi period da se, da se pojavila potreba za, za organizovanjem, otporom, odnosno kada, je, kada su Tatari počeli da razmišljaju, aha, našli tu Šam, uzet ćemo Šam, pa uzimamo Egipa, Egipa kad uzmemo, završili smo sva muslimanima. I onda dolazi na scenu, dolazi na scenu, a tako Allah hoće, tako Allah dadni, dolazi na scenu memalici, ljudi koji su uzeti kao djeca, kao robovi, odgojeni u islamu, kao muđahidi, kao ratnici i oni su vratili slavu, moć i ponos islamu i muslimanima u dva navrata i protiv krstaša, križara i protiv mongola. A ovi što nasljedne po babavima, po stričavima, po ovom, po onom, ponizili su i, e, znači, e, ponizili su i sami sebe, islam i muslimane. Da se malo vratimo na događaje Bagdada. Bagdad je zaista zaslužuje da se o njemu više govori. Događaj koji se, mi to često slušamo, znači to je jedan od naj, najbitnijih historijskih momenata za muslimane. Znači, mi sad, to ima veliku simboliku što bi ovi književnici rekli. Znači, kada spominješ Bagdad, pad Bagdada, za, za uzimanje Mongola, Bagdada 1258. To ima svoju težinu, to u knjigama kad piše, to odmah asocijacije nekakve pravi, jel? I zaista je to tako. Jer pazite, taj, taj događaj, e, to je jedan, znači, e, najteži trenutak za muslimane. Tada je pao hilafet, nije bilo halife uopšte. Ubijen halifa. Znači, godinama nije bilo halife nakon toga. Tu se pojavila ona velika mesela. Mogu muslimani voditi džihad bez halife. Jer znači, džihad, halifa naredi džihad. I o tome su pristali učenjaci i tako dalje. Može li se voditi džihad bez halife i tako dalje. A vodili su. I čak porizli, porazili Mongole bez halife. Tek je poslije vraćen halifa opet kao kao slika, jel onako, halifa koji sjedi na stolci, a nema nikakvog udjela i utjecaja. Dobro, znači ta bitka Bagdad, <clears throat> ona ima svoju težinu oko, zbog toga, znači što je kompletan taj događaj vezan za Mongole, znači vraća se na osnovača države Mongolske koji je bio Džingis Khan, neporaženi vojskovođa, sličan kod, kod muslimana Halid ibn Velid, ne porazi Boskoća, za razliku od drugih, od Gajulija Cezara, od Napoleona, od Hitlera i ovaj, svi su bili uglavnom imali su poraza i doživjeli su poraz, za razliku od ove dvojci. I Džengis Khan, znači, nasljednici njegove države su radili ono što su radili. Znači, zauzeli većinu Azije, zauzeli pola Europe, znači to je nevratno, to je jedna najveća država koja je postojala ikad na Dunjalku. I uradili su ono što su uradili, Znači, nakon zauzimanja, znači, u Europu su zauzeli, da ne spominju država, sam već spomenuli do sad, znači, i Rusiju, i Poljsku, i Mađarsku, i Slovačku, i Hrvatsku, e, i e, zauzeli su sva ta pokrajine, pola Europe zauzeli, a onda su htjeli da potpune, kad su ovaj, stali u Europi, kad da mi prvo riješimo <clears throat> u, dijelu gdje su muslimani. I htjeli su, znači, to da, da riješe u Šamu, kada zauzmu onaj stari svijet, kolijevku civilizacija i svih vjera, kad to zauzmu onda će biti lakše ostalo. I tu se dešava znači ovaj događaj dešava događaj. Nakon što su, znači, zauzeli Buharu, Samarkand, e, uh, tako da je učinili tolika obistva, to, toliko masovno bijali, znači već su spominjali do sad, znači da su stanovnike, znači Mongoli, njihova taktika bila, znači e, kada neko mjesto uzmu, svijedno na prevaru, da, da kažu, ovaj, vi se nama predajete, mi nama, samo je na grad, mi vama garantujemo život, tako dalje, kad izađu, onda je pobiju sve redom, ovaj, i od žena, i djece, i sada sve, ono, osim ono što hoće da uzmu ovaj, rublje, a ma nisu pa htjeli da uzmaju robove, znači uglavnom su ubijali. Do mjeri, kad su uzmali grad Đurđan, kad su uzmali grad Đurđan, 50.000 vojnika je tada bilo ovaj, od tatarski, mongolski. I kad su ono što zarobili od muslimana, bilo na svakog jednog vojnika od Mongola je bilo došlo dođe 24 muslimanska, muslimanske glave. I onda su podijelili sve te muslimane svakom vojniku po 24, da ubije, svaki vojnik da ubije 24 muslimana. I tako su uradili. Znači, nevrata, znači stil i oblik ratovanja, znači e, rušilački, uništavajući, pljačkaški i tako dalje. Međutim, šta imamo na kraju? Rezultat imamo da nakon e, nastanka ovaj, mongolske države, nakon 80 godina, mongoli se pretvaraju u muslimane. Prima islam. To je nevratna stvar. Mongolci, znači, porazili muslimane, ali islam porazio njih. Tako, tako historičar kažu tako mušćenjaci kažu. To je zanimljiva stvar, znači, znači snaga u islamu. Snaga i moć u islamu. Mogu ljudi biti slabi koji se nosi islam, ali snaga je u islamu. E, vezano za, za Bagdad, koji je tada u to vrijeme bio najljepši i najbolji grad na Dunjalku, bez ikakve sumnje. Kada ga je Hulago opkolio, i po savjetu Alkamija, kako smo rekli, Ben Alkamija, kad po savjetu da mu e, Muatesimu, da izađe na pregovore i kad izašao na pregovore, i poveo savjetnike u Lemu najglednije ljude i ovaj pobio, I zašto? oko 700 ljudi, su već spominjali, u neki predan da je ostavio samo 17 e, sa njegovi dvoje djece, u nekoj jedno dijete, u nekom da je ostavio 80 ljudi ugledni, iz uže porodce, i u svakom slučaju e, ostavio živog halifu, naredio njemu da ode, znači ovo zasluži da se ponavlja, naredio e, halifi da ode sa njim ponovo do grada, da naredi nicima da odlože oružje, da se ne bori, onda je uzeo tražio troje djece halife da dovedu e, pred njih da pred halifom ubi Ubio sve troje djece i ubio sve njegove sestre. Ubio njegove sestre od halife. I onda naravno pričali smo da 40 dana je rekao da je, da je, da je halal čitav grad. Da radi sa njim vojnici njegovi šta hoće. Od ubijanja, pljačkanja, silovanja, uništavanja i tako dalje. <clears throat> I tada se znači desilo nešto nevjerovatno. Znači taj prizor kako su ubijali, na koji način su ubijali, šta su radili s muslimanima. Sad se ovdje postavlja pitanje kako su muslimani mogli biti u takvom stanju, kako, da, kako se može ubiti milijun ljudi od vojske koja nije bila tog broja. Šta, kakvi su to ljudi bili? Gdje su muškarci? Gdje je onaj halifa koji je rekao kada je u Tudur, kada je žena muslimanka u Egiptu predvodila, kada njen muž preselio, nije htjela da obznani, kada je presvodila bitku na Mensuri, i zajedno sa Memlucima, ona je prva, znači prvi namjesnik Memlučki, kada je ona izvojila pobjedu protiv krstaške vojske. I nakon toga kada je sebe proglasio da, ona namjesnik u Egitu, šalje ovaj isti halifa, kaže, kaže nakon žalbe što se ljudi žali i šejhovi žali, ovaj, da, što je žena namjesnik, što je poznato jel, o, po, islama da žena ne može biti namjesnik e, muškarcima i tako dalje. Uglavnom halifa šalje onu poznatu poruku, kaže kaže ovaj, stanovnicima Egipta, ako nemate muškaraca da ma vi pošaljemo. Ne može biti žensko namjest, mi ćemo poslati muškarce da bude namjest ako vi nemate. A onda, onda vidimo prizorovi koji se dešavaju u Bagdadu. Nevratna stvar. Gdje su ovdje muškarci? Čak ove priče kada se spomenu, historičari koji su navodili, kako su, kako su e, žene tata, e, mongolke ili tatarke, svejedno, kako su ubijale muslimane. Kaže, jedna bi momog, uđe u kuću muslimansku, i ubijala bi sve redom. Od muških, odrasli, sposobni za borbu, niko nije se suprostavljao. Znači, uđe žena u kuću koja, koja puna čeljadi i ženskinja i muškinja svega, i redom ubija, niko se ne suprostavlja. Nevratna stvar. Nevratna stvar opis kao, kakav, su oni iman u sebi imali. Kako može toliko i strah da se vuče kosti? I što se nisu opirali? Ili drugi primjer da dođe e, ratnik, mongolski, žena njihova, da rekne muslimanskom e, muškarcima, dođe do grupe do njih kaže njima ne mrdajte, stante ovdje. Znači njih grupa bude, nekoliko. I se spominje da bude desetak. I ona njima kaže stante, ne mrdaj. A ona onda kaže, ode, znači ode donese neku sa još, znači kaže ima ne mrdajte dok ona ode donese još više oružja da može, da može lakše ubiti. I dođe i sve jed, redom jednom, jednog ubija. Kako se niko ne pobuni, Da jedna osoba protiv žene pa boriš se dok te ne ubije. Ovako stanu i ukopani mrtvi ubijaju. Ili, spominju primjer, historičari navodi, da jedan Mongol dođe i broji Znači to, je, znači to već bolest, to nisu normalni, ludaci bili. Znači dođe i broji 40 djeci, 40 djeci da on ubio, kaže ja sam sad 40 djeci ubio. A, nakon, a prije toga kaže ubio sam sve jednu majku ti djeci. Znači 40 majki i 40 djeci ubio. I to je kao bila neka dika među njima, fals kako su ubijali. Znači nevratna stvar, znači ovi prizori kad čovjek pogleda, pa dobro, koji je to iman imali, kao, čemu se odgajali ti ljudi? Gdje je tu, gdje je tu ljubav prema otporu? Ljubav da se braniš, samo odbrana. Da se braniš. Kako se možeš tako predati? Na kraju imaju ima li oni opravdanje predalaže šanu da se ovako predaje da ljudi ubijaju? Da se, se nisu opirali. Nevratna stvar. A onda oni koji su ostali, ili koji su uspjeli da preživi, kako su oni uspjeli? Šta znači strah? Znači, ko, iskopali su sebi, kažu, u zemlji nekakve zemunice kaborove gdje su mogli. I tu se sakrivali dok je, dok je trajalo ubijanje klanje 40 dana. I onda kad je bilo ovaj, rečeno da izađete, onda su oni izašli. Kako smo preživjeli 40 dana? Pa kaže, hvatali su sebi. Znači, u međuvremenu. Jeli su pse, mačke, miševe, leševe koji budu oko njih da bi preživjeli. Tolika ljubav prema, prema životu, bilo kakvom. Do te mjeri u kaborovima, u zemlji, da jedeš šta stigneš. Nevjerojatna stvar. A onda još, još zanimljiv, zanimljiv kako je Hulago, eh, i s time ćemo završiti, kako je Hulago ponizio halifu. Muatesima. Mustazima, pardon. Kada mu je rekao, aj ti mene vodi, ostavit ću te živog, da me odvedeš, da mi pokažeš gdje je blago tvoje. Pa ga je on odveo ga halifa, nakon što su uzeli Bagdad, i odveo ga i pokazao mu nekakvo blago. Kaže njemu, ovaj, Hulaga, nije, nije tuba, neće ja tu. Nije to vam daje ono što, ti, što vi krijete. Pa zna on, pa i on namjesnik i on namjesnik znaju da ima nešto što se krije. Daj ti ono što se krije. I onda bio prinuđen halifa, odvede ga, odvede ga u sredinu palate, glavni palate, odvede ga i pokaže mu gdje su, gdje je rupa, kako se otvori i unutra, unutra uđu i kaže tu je bilo ogromno blago koje je bilo sakupljano 500 godina kod kada su na vlasti nevjerojatno blago. Znači da ne opisujemo koje vrste blaga su tu bila. I naravno šta, šta je po Znači svo to blago otišlo u jednom danu. A onda uh, Hulago naredio da halifu zatvori, da bude zatvoren i da mu ne daju hranu. To spominju nekim, neki historičari. Da mu ne daju hranu. I onda on tražio, izgladnio bio dobro, tražio hranu. I umjesto hrane vlago naredi da mu odnesu e, jednu ovu tasnu i na nju stavi ovaj, ovi zlatnika, dragulja, biserija, svega, punom da I odnesu. I kaže, jedi. Kaže, Lifa, kako, šta će ovo jesti? Šta, se poigravate samo, šta mi pravite budalo? Gdje će ovo jesti? Vrate vi to, vlago. Odbije on to. A onda mu dođe, kaže, lično vlago i kaže, Kaže, ako ga ne možeš jest, to blago. Kaže, što si ga gomilao? Što ga nisi davao svojoj vojsci, pa da budu spremni da za tebe ginu i za tebe umru. Pa kaže onda na redu da ga izvedu, izvoju halifu e, na kapije grada, van grada, a bile su ogromne kapije, velike, dobro uređene, ukrašene, znači to ogromna sredstva utršena u njih i rekao mu Hlago, kaže, kakva je korist od ovih kapija veliki tvoji velelepni? Zar nije, kaže, bilo preče da od ovih kapija, da si napravio, kaže, oružje svojim ljudima da te mogu braniti. Zašto to nisu radio? Da napravi, da te brani ljudi. E, hoće da mu kaže, zašto nisi utrošio taj svoj imetak na svoju vojsku, da pripremiš vojsku da te bori, da stimulišeš vojsku, da opremiš vojsku da se bori. Eto, čuo si, otišlo ti tu za jedan dan. A onda mudri halife, kaže, odgovorio, zalike kadarullah, to je Allahova odredba. I kaže njemu Vlago, kaže, pokazat ću ja tebi Allahovu odredbu, kaže. I onda na redu ga umotaju tepih, i naredio da, da i ljudi i konji da ga gazi dok nije, dok nije umro. Iz njihovog uvjerenja, ako ga ubiju direktno oružjem, da to, da to nosi nekakav musibet i bela njihovu, eh, eh, njihovoj državi. Uglavnom, znači milion ljudi ubijeno, eh, na ovako ponižavajući način halifa ubijen, uništena ogromna biblioteka sa, sa najvećim vrijednostima koje su bile sakupljane 600 godina bačene u rijeku Tigris, da je, da je voda znači, pocrnila od mastila. Znači, e, toliko, toliko poniženje za islam muslimane. A onda nakon 80 godina isti ti ljudi Mongoli postali muslimani. Porazili su muslimane. Naravno, oni su bili zaustavljeni, ne zaboravim. Znači, bili su zaustavljeni kod bitke Anu Đelut, koju ćemo govoriti šala. Bili su zaustavljeni i tu, tu im je ono, što kaže, natrljan nos. Dalje nisu išli. Nisu u muslimanskom svijetu. Ali i dalje su vladali ovim pokrajinama. Nisu pali te pokrajine e, koji su bili zauzeli. I nakon 80 godina ti isti Mongoli postaju muslimani. kako da postanu muslimani? Nisu oni bili, e, vi vidite koliko su oni volili nauku, izučavanje, čitanje. Znači da su rijeku pregradili. Kako su, kako su, otkud su postali muslimani? Koji nagovori? Uzimali su oni muslimanke kao rublje. i držali u svojim kućama. I davo su im radile žene. E, najveću davu koju radimo Mongolima, tatarima, su žile žene. I od dave žena, kaže, oni su primili islam i, znači, nakon 70 godina ti isti ljudi postali muslimani, postali dio muslimanskog svijeta. Više samo bilo pitanje ko, ko je vladar, ko je namisnik ovi ili oni pokreni kad se podijeli nakon što se raspalo mongolsko carstvo. Ali su bili oni muslimani. Vladar po šerijatu, radu ponovno su uspostavili šerijat nakon njihovog onog zakona Jasika koji je bio uspostavio Džingis Khan i tako dalje. Znači, ta dava još uvijek je ostala, ta dava koju su radili ashabi, tabini, ovaj umet, e, u ovom slučaju je bila, znači, eh, jezgro i mož te davi, naravno bilo je vjerojatno i muškaraca, ali jezgro su nosile žene. Jezgro su nosile žene i one su te koje su najviše učestvo u tome da ovi isti ljudi, da ih porazi islam, odnosno da primi islam. Molim Allah Žešanu da nadadne dadne ibreta u ovome. E, molim Allah šanu da u svim ovim događajima koji govorim istorijski da uzmemo veliku pouku i da ne budemo iznenađeni kao što su iznenađeni oni prije nas. Molim Allah Đelešanu da poveća fiku vjeri da nas okupi svome džentu Ferdevsu kao što nas okupi večeras ovdje. Svanak Allahum ebe bihamdik eškadu en la ilaha ente estakvirka atubu etubu ilaik. Andalusam Andalusam Andalusam